Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, June 2006. Luke chapter 23. Και αναστάν απαντοπλήθος αυτον, ήγαγον αυτον επί των πιλατών, ήρξαντο δε κατηγορίν αυτού λέγοντες, τούτον έβραμεν διαστρέφοντα το έθνος ημών, και κολλίον φόρους Κέσαρι διδόνι, και λέγοντα αυτον Κρίστον βασιλέα είναι, οδ Pilatos ierotisεν αυτον λεγόν, «Σι io βασιλεύς των Ιουδαίων, οδε αποκριτής αυτο εφή, σι λέγεις». οδ Πιλάτος είπεν προς τους αρχιερείς και τους όκλους, «Ουδέν ευρίσκω αίτιον εν το ανθρώπο τούτο». Είδε επίσκειον λέγοντες ότι, «Ανασίτων λαόν διδάσκον διδάσκων κατόλης της Ιουδαίας και αρξάμενος από της Γαλιλαίας εωσόδε». Πιλάτος δε ακούσας επιρώτησεν ο άνθρωπος Γαλιλαίος εστίν» και επιγνούσε ότι εκ της εξουσίας Ηρώδου έστειν, ανέπεμψεν αυτόν προς Ηρώδην, όντα και αυτόν εν Ιεροσολύμισεν ταυτής της ημέρης. Ότι Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχαριλιάν, ήμγαρ ικανών χρόνων, θέλων ειδίν αυτόν δια του ακουίν περί αυτού, και ήλπιζεν σήμειον ειδίν υπ' αυτού γινόμενον. Επιρώτα δι' αυτόν εν λόγης ικανής, αυτός διουδέν απεκρίνα το αυτού. Ιστήκησαν δε οι αρκιερείς και οι γραμματείς επτόνος κατηγορούντες αυτού. Εξουτενήσαστε αυτόν ο Ηρώδης συν τη στρατεύμασιν αυτού, και εμπέξας περιβάλλον εστίτε λαμπράν ανέπεμψεν αυτόν το πιλάτο. Εγένοντο το δε φίλοι, οτε η Ηρώδης και ο πιλάτος εν αυτή τη ημέρα μεταλλήλων, προϋπήρκον γαρενέκτρα όντες προς αυτούς. Pilatos de sinkalisamenos ΤΟΥΣ arquieris que tus arcontas que ton laon ipen prosaptus. Prosinenca temiton anthropontuton nos apostrefunta ton laon, και ειδού, εγώ ενώπιον ημών ανακρίνας, εν το άνθρωπο τούτο αίτιονον κατηγορείται κατά αλλού δε ηρώδης, ανέπεμψεν γαρ αυτον και Ere tuton, απόλυσον δε ημίν τον Παραβάν, ως τη συνδιαστάσιν την αγενομένην εν τη πόλη και φόνον βλητής εν τη φυλακή. δε ο Πιλάτος προσεφώνησεν αυτοίς τέλον απολύσει τον Ιησούν. Ήδε επεφώνουν λέγοντες «Σταύρου, σταύρου αυτον». Ο δε τρίτον είπεν προς αυτούς «Τι γαρ κακόν επίησεν ούτως, ουδεν αιτιον θανάτου ευρώνεν αυτό. Παιδεύσας ουν αυτον απολύσω, Είδε το φωνές μεγαλείς, ετούμενε αυτόν σταυρωτίνε, και κατήσκιον εφωνέ αυτόν. Και Πιλάτος επέκρινεν γενέστε το αίτημα αυτόν. Απέλησεν δε τον διαστάσιν και φωνον βεβλημένον εις φυλακήν ειτούντο. Τον δε Ιησούν παρέδοκεν το τελήματι αυτόν. Και ως απήγαγον αυτόν επιλαβόμενοι Σίμωνα την ακυρινέον ερχόμενον απ' αγρού. αυτό τον σταυρόν φέριν όπισθεν του Ιησού κολούτοι δε αυτό πολυπλήτος του λαού και γυναικών, έοκοπτον το και τρίνων αυτόν. Στραφίστε προς αυτάς, Ιησούς είπεν, τι κατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε επί με, πλην εφεαυτάς κλαίτε, και επί τα τέκνα ημών, ότι ιδού έρχονται οι μεριένες έρωσεν μακάριε στήρε, και εκελίε ιουκ γεννήσαν, και μαστί ιουκ εθρέψαν, τότε άρξον τε λέγειν της όρεσιν, πέσατε εφ ημάς και της βουνής καλύψατε ημάς, ότι ίεν υγρό ξύλο ταύτα πιούσιν, εν το ξηρό τι η γόντο δε και έτρικα κούργη δύο συναυτό ανερεθίνε, και ότι ήλταν επί των τόπων των καλωμένων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κατούργους, ον μεν εκτεξιών, ον δε εξαριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγεν, «Πάτερ, άφεσα τις ουγαριδάσιν τυπίουσιν. Διαμεριζόμενοι δε τα γεμάτι αυτού έβαλον κλήρων, και ιστήκει ο λαός θεωρών, δε και οι λέγοντες, αλλούς έσωσεν, σωστάτο εαυτόν ιούτος έστειν ο Χριστός του Τεγιού ο εκλεκτός. Ενέπαιξαν δε αυτό και οι στρατιώτε προσερκόμενοι, όξος προσφέροντες αυτό, και λέγοντες, «Ισί ο βασιλεύς των Ιουδαίων σώσον σε αυτόν, ίνδε και επιγραφή επ' αυτό ο βασιλεύς των Ιουδαίων ούτως. Είστε τον κρέμαστεν των κακούργων, ευλασφήμι αυτών. Ουχήσει ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριτήστε ο έθρος, επιτιμών αυτό εφή. Ουδε φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτοκρίματι, και ημίς μεν δικαίως, αξία γαρών επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον επράξεν. Και έλγεν Ιησού, νίστητη μου όταν έλτης εις την βασιλείαν σου, και είπεν αυτό, αμήν συλλέγω σήμερον, με τι μου έσυ εν τη παραδείσο. Και είναι διος η ώρα έτη και σκότος γένετο εφόλην την γην, έως ώρας ενάτης, του ηλίου εκλείποντος, εσκίστη δε το καταπέτασμα του ναού μέσον, και φωνήσας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπεν, Πάτερ, εις κύρα σου παρατήτη με το πνεύμα μου. Τούτο δε είπον, εξέπνευσεν. Ιδόντε ο που θα ήθελα να πω τον ότι η γνώμη ο άνθρωπος ότι δικαίος γνώμη μου είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η γνώμη τα στήθη, υπέστρεφον. η δε μου είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η αυτό από της Γαλιλαίας, η γνώμη Και ιδού, βουλευτής παρκόν, ανήρ αγατός και δίκαιος, ούτως ουκ ειν συν κατατετημένος τη βουλή και τη πράξη αυτών, από αρηματέας πολεός των Ιουδαίων, ως προσεδέκετο την βασιλείαν του Θεού. Ούτως προσελτών το πιλάτο, ητίσατο το σώμα του Ιησού. Και κατελών εν αυτος αυτό σιδόνι και έτηκεν αυτον εν μνήματι λαξευτό, ουκ ειν ουδής ούπο κείμενος και ημέρα ειν Παρασκευής και Σάββατον επέφωσκεν. Κατακολουθήσασε δε γυναίκες, ετινησίσαν συνελεληθεία εκ της Γαλιλαίας αυτο, ετεάσαν το το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού, υποστρέψασε δε ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Και τόμεν Σάββατον εισήχασαν κατά την εντολήν.